Blessed испытающий среди Его, всем сердцем взыщут его, не делающие бы беззаконие в путях его ходивших. Ты заповедал и заповеди Твоя сохраните зело, дабы исправились пути мои, сохраните оправдание Твое. Тогда не послужусь я никогда предретиями на все заповеди Твоя исповемся Тебе в правости сердца. Исповемся Тебе в правости сердца. Всегда научите меня судьбам правды Твоей, я оправдание Твое сохраню, не оставь меня до зела. Часом исправить юнейший путь свой, всегда сохраните словеса Твоя. Всем сердцем моим взысках тень отринь меня от западе Твоих. Сердце мое вскрыхло высоту, когда не согрешу Тебе. Благословенный си, Господи, научи меня оправданием Твоим. В заповедях Твоих поглумлюся. печати Твоя, в оправданиях Твоих поучуся, не забуду словес Твоих. Воздашь рабу Твоему, живи и сохраню словеса Твоя. Открой очи мои, уразумеющиеся от закона Твоего. Пришли сос есть на земле, не скрыт меня заповедь Твоя. Возлюби душа моя, и да прит намя милость Твоя, Господи. Егда придет намя милость Твоя, Господи. Спасение Твое пословеси Твоему, и отвечаю поношающим мне слово Якобова на принятый мертвых с моих совещей истину до яко на судьбы Твоя уповал, и сохраню закон Твой выну век и век века, и хожда в широте, яко заповеди Твоя взыскал, и глаголах о сведениях Твоих пред цари не стыдякся, помилуй меня по Твоему. О о мыслях пути Твоя, возврати к нозе мои, восведение Твое, уготови все, не смутися, сохраните заповедь Твое, уже грешник, обязавшийся мне, и закона Твоего не забыл. И закон... устах, исповедайтесь Тебе о судьбах правды Твоей, Причастника съесть всем боящимся Тебе и хранящим заповеди Твоя. Милости Твоя, Господи, исполн земля, оправданием Твоим научи имя. благость сотворилось и с рабом Твоим, Господи, по словеси Твоему. Благ мне закон Твоих, паче Ты злата и серебра. Руцы Твои сотвори стемя и создаст стемя. испытаю заповеди Твоя. Боящиеся Тебе удрят меня, возвеселятся, яко на словеса твоего уповал. Разумел, Господи, яко правда судьбы Твоей воистину смирил Месси. Буди же милость Твоя, да утешит меня по словеси Твоему рабу Твоему. Да придут мне щедроты Твои, жив буду, яко закон Твой поучение мое есть. Да постыдятся горди, яко неправедно беззаконно ваша намя, аж же поглублюся в западях твоих, да обратят меня боящиеся тебе и видящие сведения твоя. Буди сердце мое непорочно, на словеса твоя уповал. На словеса твоя уповал. И сижу Тогда утеши меня за небывших а мех наслание, оправдание Твоих не забыл. Калика из дней раба Твоего, когда сотворишь имя отгонящих меня суд, поведаши мне закона преступниц и глумлений, но не яко закон Твой, Господи, вся заповеди Твоя истина, неправедно погнавшими, а помози мне, Мари, не скончавшими на земле, а же не оставив заповедей Твоих по милости Твоей живи мя. По милости Твоей живи мя. И сохраню сведения уст Твоих. во век Господи, Слово Твое пребывает на небесе, и в рот и рот, истина Твоя. Основал и всю землю пребывает, учинением Твоим пребывает день, як учащийся работ на Тебе. Яко ощем и незакон Твое поучение мое был, тогда оба погибл, как во смирении моем. Вовек не забуду оправданий Твоих, яко в них оживил Моисей. Твой есть маз, спасибе, яко оправданий Твоих взыска, яко заповеди Твоих желал. Яко заповеди Твоя же. go стопы мои направив по словеси Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие. Избави меня от клеветы человеческие, сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего, и научи меня оправданием Твоим, исходящего одна из ведости очи мои, понеже не сохрани закона Твоего. Праведен си, Господи, праве суди Твои, заповеди Твоя поучение мое. Заповеди Твоя поучение мое Правда свидетель. спаси меня и сохрани свидетельство Твое. При дворе в безгодии возвах нас лица Твоя уповал. При дворе очи мои ко утру, поучитесь о слове всем Твоим. Глаз мой услыши, Господи. Глаз век основал ее сеть. Весь смирение мое, изми меня, а то закона Твоего не забыл. Суди суд мой, избавь меня, слыси ради Твоего живи меня. Яко заповедей Твоих не забыл. Яко заповедей nie